Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. No Mateja Evangelija. Nedomājiet, ka es atnācu atcelt baušļus un praviešus. Es neatnācu atcelt, bet izpildīt. Patiesi es jums saku, kamēr debesis un zeme pāries, no baušļiem nepāries neviens jotā un neviena zīmīte, kamēr viss izpildīsies. Ko nozīmē ka no baušļiem nepāries nevienā jotā un nevienā zīmītē. Vai mums joprojām jāievēro visi 613 vecās derības baušļi? Man šķiet, ka tā fragmentā interpretācijas atslēga atrodas pirmajā teikumā. Es neatnācu atcelt, bet izpildīt. Jēzus ir tas, kur dod jaunu jēgu vecai derībai Dievs mīl savu tautu, cilvēku, un savā dēlā izpildīja visu, ko daļējā veidā viņš gribēja par sevi atklāt patriarchiem un praviešiem. Jēzus ir īstais dieva vārds, ne tikai jota vai zīmīte. Tas vārds ir mīlestība, ar kuru viņš ir miris un augšām celies mūsu atpestīšanai. Tas nozīmē arī, ka ka viņš dod jaunu vērtību mūsu garīgām un morālām piepūlēm, kuru centrā ir mīlestība, nevis bailes. Vai es pildu baušļus ar mīlestību? Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tās prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen! Pārdomās sagatavojas tēvs Tadeusz Češļak, Jēzuīts. Ooh. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Radio Marija Latvija ir nekomerciāla radiostacija. Ikmēneša izdevumi šobrīd sastāda 18,000 eiro. Tā var likties salīdzinoši liela summa, taču kopīgiem spēkiem ar tava ziedojuma atbalstu mēs to varam sasniegt.